mustaqima fattabi'uhu va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Zalika wasaqakum bihi laallakum tattaqun. Bu meni to'g'ri yo'limdir dedi. Bu meni to'g'ri yo'lim. Ya'ni Qur'on yo'li Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'l bu sirotul mustaqimdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilgan jihad yo'llari bu to'g'ri yo'ldir. Va bu to'g'ri yo'lga faqatgina Alloh subhanahu va taolo ergashlikni buyuryapti. Fattabi'uhu, unga ergashinglar. Va la tattabi'us subul, yo'llarga ergashmanglar dedi. Aks holda yo'llarga ergashiladigan bo'lsa, fatafarraqa bikum an sabili. Sizlarni Alloh subhanahu va taoloning yo'lidan u yo'llar ajratib tashlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir to'g'ri xat chizdilar, chiziq chizdilar. Va uni o'ng tarafiga ikkita chiziq chizdilar va chap tarafiga ham ikkita chiziq chizdilar. Va aytdilarki, o'rtasiga qo'llarini qo'yib, bu sirotul mustaqimdir dedilar. Bular esa yo'llardir dedilar. Bular o'ng tomondagi yahudiylar yo'li, nasroniylar yo'li, ularga o'xshagan Alloh subhanahu va taoloni g'azabiga uchragan toifalarni yo'li, adashgan toifalarni yo'li. Chap tomonida ham ularga ergashgan shaytonning yo'lini olib borayotgan zamonamizdagi demokratlar bo'lsin, adashgan toifalar bo'lsin, shiyalar bo'lsin, xavorijlar bo'lsin, hizbut tahrirchilar bo'lsin, bu ularning yo'lidir. Alloh subhanahu va taolo mana bu yo'llardan hazar qilishlikni buyuryapti bizlarga. Va bizlarga faqatgina o'zini yo'li bo'lgan sirotul mustaqimda bo'lishligimizni, ana shu yo'lgagina ergashishligimizni buyuryapti Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo koinotni yaratgan ekan, o'zini payg'ambarlarini jo'natdi. O'zini to'g'ri yo'lini tushuntirishlik uchun Odam alayhissalomdan tortib to Muhammad alayhissalomgacha payg'ambarlarni jo'natdi. Aytadiki, laqad arsalna rusulana bil bayyinati va anzalna al-kitaba wal معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس shadid va manafi'u lin-nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز. Dar haqiqat bizlar ochiq oydin hujjatlar bilan payg'ambarlarimizni, rasullarimizni jo'natdik. Va ularga biz kitoblarni berdik. Va tarozuni tushirdik. To'yinki insonlar o'zaro adolat qilishliklari uchun va biz ularga temirni ham tushirdik. Unda kuch quvvat bordir. deb marhamat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizlarga o'zini yo'lini ko'rsatishligi uchun avvalo payg'ambarlarni jo'natibdi ekan, ular bilan birgalikda hujjatlar, ular bilan birgalikda bizlarni hidoyatga boshlaydigan, o'zini to'g'ri yo'lini ko'rsatadigan kitoblarni ham bergandir. Va ular bilan birgalikda insonlarning hayotini, muosharasini ushlab turishligi uchun o'zaro bir-birlari bilan ittifoq yashashliklari uchun, bir-birlariga zulm qilib qo'ymasliklari uchun, adolat qilishligi uchun tarozuni ham Alloh subhanahu va taolo bizlarga berdi. Va shuningdek Alloh subhanahu va taolo temirni zikr qilib ki biz temirni tushirdik dedi. Temirni tushirdik degani ya'ni Ibn Taymiy rahimahulloh aytadilar-ki, ushbu din 3 ta narsa bilan turadi dedilar. Birinchisi kitob bilan. Modomiki bizning kitobimiz qalblarimizda ekan, modomiki bizni kitoblarimiz hayotimizda ekan, modomiki bizni kitobimiz dasturul amal ekan, bizni dinimiz turadi. Va bizni dinimiz modomiki o'zaro adolat qilar ekanmiz, modomiki biz insof qilar ekanmiz, bu kitobga amal qilar ekanmiz, dinimiz turadi. Va shu bilan birgalikda eng asosiy narsa bo'lgan Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgan temirni ishlatmas ekanmiz, bizni dinimiz turmaydi. Dinimiz qachon turadi? Alloh subhanahu va taolo aytgandek, unda sizlarning shavkatlaring bor, kuch-quvvatlaring bor dedi. Mana shu kuch-quvvatni ishlatar ekanmiz, shundagina bizlarning dinimiz turadi. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki, oyatning davomida: "Vali'alamallohu man yansuruhu va rusulahu bil g'oybi" Alloh subhanahu va taolo bu temirni berganligini sababi bu temirni insonlar meni bandalarim meni yo'limda ishlatishadimi? Qurol yasab ularni meni dinimga qarshi turgan menga şerik keltirayotgan meni hukmlarimni qo'yib o'zini havoi nafsidan ishlab chiqargan hukmlarni oliy qilaman deb yurgan botil aqidadagi kofir mal'unlarni yo'qotadimi yoinki yo'qotmaydimi? Bu ne'matni qadriga yetadimi? Yo'inki bu qadriga yetmaydimi bu ne'matni deb Alloh subhanahu va taolo bilishlik uchun o'zi ko'rinmasa-da Rasululloh sallallohu alayhi sallam bizlarni oldimizda bo'lmasalar-da man yansuruhu va rasulahu bil g'aybi g'aybda bo'lib turganda Alloh subhanahu va taolo rasuli g'aybda bo'lib turganda bu temirni ishlatib Allah subhanahu va taoloni dinini oliy qiladimi, qilmaydimi deb Alloh subhanahu va taolo bizlarga mana bu ne'matni bergandi. Biz Mana shu ne'matni ishlatishligimiz bilangina biz dinimizni saqlab turamiz. Shuning uchun Jabir ibn Abdullah ki amarana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an nazriba bi hada man adala an hada." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga buyurgan edilarki, mana bu bilan, ya'ni qilich bilan kimiki bu yo'ldan yuz gradiyon bo'lsa, uni urishlikka buyurganlar deb aytadilar. Demak, ularni qo'lidagi temir, ularni qo'lidagi qilich, qurol nima uchun ishlatilgan? Dasturul amal bo'lgan, Qur'oni Karim bo'lgan, hidoyat yo'li bo'lgan, sirotil mustaqim bo'lgan kitobni tark qilgan toifani qirib tashlashlik uchun ishlatilgan. Va bu hozirgacha bizlarga mana shunday ibrat bo'lib, namuna bo'lib kelyapti. Biz ham alhamdulillah buni ishlatib kelyapmiz. Va bu bilan biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shukr qilganlaridek shukr qilishligimiz lozim bo'lyapti. Mana shu Qur'onni ishlatishlik maqsadida bizlar har qaydan turli turli joylardan Alloh subhanahu va taoloning kalimasini oliy qilishlik uchun Qur'onini hukmron qilishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'llarini davom ettirişlik için jamlanib turibmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo hukm bergan ediki wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Siz o'zingizni ertayu kech parvardiyorlariga ibodat qilib o'tkazayotgan kishilar bilan tutingiz va ko'zingizni ulardan boshqa narsalarga, boshqa toifalarga hayoti dunyoni ziynatlarini istab o'girmang dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bundek o'zlarini ashablarini oldidan o'tganlarida ibodat qilib turgan, ha u Qur'on zikri bilan mashg'ul bo'lib turgan yoinki oddiy zikrlar qilib turgan, qanday bir ibodat qilib turgan birodarlarini, ashablarini oldidan o'tganida, o'tganlarida Alloh subhanahu va taologa hamd aytadilarki, Alloh taologa hamd bo'lsinki, meni mana shunday birodarlarimni orasida tutishligimni muyassar qilib qo'ydi deb hamd aytardilar. Bizlar ham har birimiz birodarimizni ko'rganimizda, qurol ko'tarib yurgan birodarimizni ko'rganimizda, jihod maydonida sher bo'lib yurgan birodarimizni ko'rganimizda Alloh subhanahu va taoloning dinini oliy qilishlik uchun jonini, qonini berib turgan birodarimizni ko'rganimizda tillarimizda faqatgina hamd sanolar, qalblarimizda shukrlar bo'lishligi kerak. Bizlarni mana shunday jamoat, mana shunday birodarlarni ichida qilib qo'yganligiga ko'p hamd sanolar aytishligimiz kerak edi. Bugun ummat o'z amallarini nima bilan bajaryapti? Taqvo bilanmi? Ro'zani taqvo bilan bajaryaptimi? Hajni taqvo bilan bajaryaptimi? Zakotni taqvo bilan ado etyaptimi? Aslo bunday bo'lmayapti. Agar inson bir kichkina bir amalni taqvo bilan bajarsa, Taqvo degani faqatgina Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishlik degani. Taqvo degani butun ma'siyatni tashlashlik degani. Taqvo degani butun botil yo'llarni tashlashlik degani. Taqvo degani faqatgina Alloh subhanahu va taoloni yo'lini tutishlik, faqatgina Alloh subhanahu va taoloni dinida yurishlik edi. Bu taqvo bo'lmaganligi uchun ummat mana shunday kunda yuribdi gohida xursand ham bo'lib ketadi ba'zi bir birodarlar bir milliardli musulmonlar bor eng ko'p bir millat bo'ldik deb lekin bu noto'g'ri bahodir bir yarim milliardga hali musulmonlar yetgani yo'q Rasululloh sallallohu alayhi vasallam munofiqni sayyid deishlikdan qaytarganlar. Hojam deishlik, janob deishlikdan qaytarganlar. Chunki bu unga yarashmaydigan nomdir. 1.5 milliardlik insonlarga biz ularni musulmon deb atashligimiz bu umuman noto'g'ri bo'lgan narsadir. Bu bilan gunohkor ham bo'linadi. eng ko'p musulmon bor degan Pokistonni olib ko'radigan bo'lsak, buni necha foizi mushriklardan tashkil topadi? 30% dan kam emas mushriklar. Necha foizi shiyalardan topadi? Bular ham 30% dan kam emas. Yana boshqa firqalar. Qancha musulmon bor? O'zbekistonda 87% musulmon deydi. Hammamiz bilamiz o'sha yerdan kelib chiqqanmiz. Qancha musulmon borligini. Bu noto'g'ri bahodir. Hali u darajaga yetmadik. Bizlarni bu tushkunlikka tushligimiz buni sabablari Alloh subhanahu va taoloni mana shu temirini ishlatmasligimiz bo'ldi. Kitobini o'zimizga dasturul amal qilib turmasligimiz bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan edilarki, kanat banu Isroil tasusuhum al-anbiya kullama halaka هلك khalafahu nabiyyun va innama la nabiyya ba'di banu isroilni payg'ambarlar bosh qarar edi. Tasusuhum siyosat yurgizar edi. Banu isroilni ustidan Alloh subhanahu va taoloning elchilarigina siyosat yurgizishar edi, boshqarishar edi. Dindorlargina boshqaruvni qo'lga olishgan edi. Va aytadilarki, har qachonki bir payg'ambar vafot topadigan bo'lsa, uni o'rniga boshqa bir payg'ambar o'tirar edi. Va men oxirgi payg'ambarman. Mendan keyin biror bir payg'ambar yo'q deb marhamat qiladilar. Ya'ni bu gaplardan aytayaptilarki, dunyo siyosati faqat dindorlik bilan bo'lishligi kerak edi. Islom shariati bilan bo'lishligi kerak edi. Kofirlar bu narsadan cho'char edi. Chunki agar biz islom siyosati bilan dunyoni boshqarar edik, biz dinimizni oliy qilib, izzat, sharaf bilan yurar edik. Buni o'rniga ular nima dedi? Din siyosat alohida alohida narsa. Din siyosatdan ajragandir dedi. Bu bilan ular boshqaruvni o'z qo'liga oldi. Dunyoni har bir joyida musulmonlar yashaydigan joy bo'lsin, qaysi bir joy bo'lsin, siyosat, boshqaruv kofirlarning qo'liga o'tib ketdi. Bu bilan biz siyosat o'tgandan keyin o'zidan o'zi kuch ishlatish boshqaruvchilarga o'tib ketdi. Mujohidlar ixtiyori musulmonlarning puliga tuzilgan armiya lashkar, uni kuch qudrati hammasi mal'un din dushmanlari g'ayri dinlarga o'tib ketdi. Mana bundan keyin biz xoruzorlikni hozirgacha totib kelyapmiz. Alhamdulillah, albatta ummatning qurbonliklari juda ko'p. Afg'oniston, Pokiston, Nafaqat bu diyorlar, balki dunyoni hozir har bir joyida Rasululloh sallallohu alayhi sallam bashorat qilgan Yamanlarida, Shomda, Xurosonda lashkarlar yetib chiqyapti. Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy rijollari uyg'onyapti. Qurbonliklar beryapti. Bu Alloh subhanahu va taoloning bizlarga bo'lgan fazli karamidir. Xususan bizlarni jamoatimizdagi oxirgi bizlarni opa singillarimizni mana shu dinni oliy qilishlik uchun bergan qurbonliklari tarixga yozib qo'yiladigan eng oliy bir amallardan bo'ldi. Biz 1433-yilni tugatyapmiz, lekin harakatimiz tarixida eng unutilmas kunlar o'tdi. bir pashtu ayol bir qiz she'r yozgan edi. Jihad yo'lini tashlab, izzat yo'lini tashlab, moli dunyo orqasida yurgan nafsim nafsim deb yurgan bilagi kuchiga to'lgan kishilarga qarab aytgan ediki, "Sallayni beru, ro'molimni olgin" deb she'r yozgan edi. beg'ayrat bo'lib qolding deb. Bizlarning opa-singillarimiz, onalarimiz, birodarimiz Abdulqodirning ayoli, birodarimiz Ammorning ayoli, Abdusalom otani ayollari bular ba'zi bir ummatni o'zini rijoliman deb yurgan kishilarga ro'mollarni tashlab ketishdi. Bu ro'mollarni biz faqatgina muborak bo'lsin deb qutlab qo'yamiz xolos ularni. Lekin haqiqiy erkakman degan, yigitman degan bu sharmandalik pardasini, bu ro'molini yuzidan olishligi kerak. Buni faqatgina Ibrohim alayhisalom Ismoil alayhisalomni qurbon qilganlaridek Ismoil alayhissalom o'zlarini aziz jonlarini qurbon qilishga tayyor bo'lganlardek, qachon tayyor bo'ladi? Shundagina u o'zini yuzidan oladi xolos buni. Ahdimizda haqiqiy rijollar bilan bo'lib turaylik. Ularni sifatlari bilan turaylik. Kofirlarni, mushriklarni makr hiylasidan ko'chib qolmaylik. Siqilib yurmaylik. Sheyx Usoma rahimahulloh aytganlarki, at-tahrib lit-ta'mir. Mana shu qoida bilan yurishligimiz kerak. Ya'ni qurishlik uchun vayron qilishlik kerak. Biz imoratni qurdik. Lekin vayron qilmagan edik. Lekin biz ularni kuchini sindirmagan edik. Shuning uchun bizlarni yosh amirligimizni ular bir necha kunlarda yakson qilib tashlashdi. Biz yana bu xatoni takrorlamasligimiz kerak. Balki biz qurishdan oldin vayron qilishligimiz kerak. Biz qurishdan oldin ularni qirishligimiz kerak. Takbir! Allohu akbar! Biz ularni kuchayishligimizdan oldin zaiflashtirishligimiz kerak. Biz ularni yetim qilishligimiz kerak. Biz ularni xotin bola chaqasini cho'r qilishligimiz kerak. Shundagina biz o'zimizni amirligimizni saqlab tura olamiz. Buning uchun hali ko'p qurbonchiliklar, katta janglar qilishligimiz kerak. Katta janglarga tayyor bo'lishligimiz kerak. Katta jang degani ularni texnikasi, ularni kuch-quvvati bulardan cho'chitmoqchi emasmiz, balki biz o'zimizga ularni cho'chitadigan kuch-quvvatni jamlashligimiz kerak. Ularni cho'chitadigan, ularni qirib tashlaydigan haqiqiy birodarlarimizni safimizga jamlashligimiz kerak. Ayniki Musa alayhisalom o'zlarini <clears throat> ishlarini olib borishlik uchun Harun alayhisalomni Alloh subhanahu va taolodan so'rab oldilar. Yonlariga kirishliklarini duo qilib so'radilar. Biz ham birodarlarimizni Alloh subhanahu va taolodan so'rab olaylik. Ularni xor zalil bo'lib arzimagan dunyoni arkasidan yurishliklarini to'xtatishligini Alloh subhanahu va taolodan so'raylik. Tavfiqini so'raylik jihodga kelishliklarini. Va la taku fi zayqin mimma yamkurun. Innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun. Siz ularni qilayotgan makr hilalaridan siqilib qolmang. Alloh subhanahu va taolo taqvodor kishilar bilandir. Alloh subhanahu va taolo chiroyli amal qilayotgan kishilar bilan birgadir deb marhamat qiladi. Bizlarda mana shu sifat bo'lar ekan, taqvo sifati chiroyli amal sifati bo'lar ekan, eng chiroyli amal bo'lgan jihad amalimiz bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo bizlar bilan birgadir, birodarlar. Bu mal'ullarni bu kofir munofiqlarni makr hilasidan ularni fitnasidan cho'chimaylik. Afsuslar bo'lsinki, qanday bir shavkatli haqiqiy rijollarni orqasidan qolgan jamoat bo'lamizki, ba'zi bir paytda arzimagan bir munofiq mushriklar, kofirlar, din dushmanlarining imtihoni kelganda cho'chib ketadigan bo'lib qolyapmiz. Arablarda ham bo'lgan o'ch oladi degan cho'tishlik bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Fala tatrukuhunna khashyata sa'rihinna." Ularni o'ch olishligidan qo'rqib ularni tashlab qo'ymanglar dedilar. Nima bo'lsa ham ularni qirib tashlanglar dedilar. Demak, mo'minlarga azob beradiganlarni o'ch olishligidan, ularni kuch-quvvatidan qo'rqib, cho'chilib ularni qo'yib qo'yilmaydi, birodarlar. Ularni nima bo'lsa ham qirib tashlanadi. Uni foyda zarariga qaralmaydi. Agar munofiqlar vallazina fi qulubihim marad qalbida marazi bor toif kishilar marazi bor ya'ni buzuq kishilar sahobiy ayollarni orqasidan yuruvchi paras insonlar. Val murjifuna fil Madina. Madinada murjiflar, murjif degani rajifdan olingan. Bir narsani qattiq harakatlantirish. Ya'ni ig'vo tarqatadi, bo'lar bo'lmas fitna gaplarni tarqatib, lashkar ichida ularni larzalantirib yuboradi ey shunaqami deb yuboradi oxiri ana shu kimsalar o'zlarini qilmishlaridan tiyilmaydigan bo'lsalar lanug'riyannaka bihim biz sizni ularni qarshisiga turgizamiz quvib chiqarishlik yoki qatl qilishlik uchun deyapti Alloh subhanahu va taolo. Summa la yujavirunaka fiha illa qalila. Siz bilan ular ozginagina tura olishadi xolos. Turganlarda ham la'natlangan holda turishadi. Ularni nima qilish kerak? Aynama tuqifu. Qayerda ham ular topilishadigan bo'lsa, o'xidu, ularni ushlanadi. Va qutilu taqdila, ularni o'ldirib tashlanadi. Bu Alloh subhanahu va taoloning sunnati. Sunnat Alloh. Alloh subhanahu va taoloning sunnati. Alloh subhanahu va taoloning bu hukmi min qabil faqat Muhammad alayhisalomni davrlarida emas, balki o'tgan davrlarda ham o'tgan payg'ambarlarni qarshisida turgan munofiqlar O'tgan payg'ambarlarga azor beradigan, ularni ahli ayoliga azor beradigan, ularni lashkarini orasini ig'vo tarqatib, fitna tarqatib yuruvchi munofiqlar ularni ham hukmi shunday bo'lgandir. Alloh subhanahu va taoloni hukmini hech ham o'zgargan holda topmaysiz to qiyomatgacha Alloh subhanahu va taoloni hukmi mana shundaydir. Munofiqlarni hech ham kechiktirilmaydi. Mufassirlar aytishadiki, mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin munofiqlar o'zini ishidan tiyilgan edi. Agar qilganda ularni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qirib tashlar edilar deb aytishadi. Birodarlar, biz birodarimiz mujohidni farzandi jihad maydonida yurgan, jihad madrasasida o'qib yurgan birodarimizni shaytonni gapiga kirib, nohaq odamni qatl qilib qo'yganligi, dunyo fitnasiga aldanib qolganligi uchun shariatga taslim bo'lganligimiz uchun tutib berdik-ku. Biz nimaga endi mal'un insonlarni tutalmiyimiz, Mal'un insonlarning qonini to'kalmaymiz. Din dushmanlarini har birimiz tayyor bo'laylik birodarlar. Bu amirimizni qat'iy olgan qarori josuslar masalasida birodarlarimizni shahid qilgan mal'unlar g'alamuslar masalasida hech qanday rioya qilinmaydi. Biror bir kishini donoligini olinmaydi. ولا تكن للخائنين خصيما xosima" deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Xoinlarga himoyachi bo'lmagin deydi Alloh subhanahu va taolo. "Vala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar." Zolim kimsalarga moyil bo'lmanglar. Moyil bo'lishlik degani ularni yaxshi ko'rishlik degani. Moyil bo'lishlik degani ularni qilayotgan ishiga rozi bo'lishlik degani. Nima bo'lsa ham qilaversin. Nima bo'lsa ham bizlarni shahid qilaversin. Nima bo'ladi bunda? Fatamassakumunnar. Sizlarga jahannam azobi yetadi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Bulardan qo'rqaylik. Har birimiz mustahkam tog'lar kabi bularni qarshi turishligimiz kerak. Bizni yuzimiz chidamaydi birodarlar. Shahid birodarlarimizni oldiga borganda, "Voy birodarim, mendan keyin qolgan eding. Quroling bor edi, imkoniyating bor edi. meni ayolimni, meni farzandimni o'chini olib berdingmi deganda biz nima deb javob beramiz? Odamlarni fitnasidan qo'rqdik. Ozgina bir bu yerdan chiqib ketishlikdan qo'rqdik, yashab olaylik deb uzr ayta olamizmi? Uzr ayta birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday qurbonlik beradigan sahobalari bilan Kisroyu Qaysarni imperiyasini mag'lub qildilar. Ularni mol mulkini mo'min musulmonlarga taqsimlashlikka sabab bo'ldilar. Munofiqlar aytishardiki, ju hazir rajul an yaftaha qusura sham va husunaha bu odam Shom qasrlari-yu qo'rg'onlarini tatqiq qilishlikni umid qiladimi? Hayhat, hayhat alahu zalik. Bunga biz juda ham uzoqdir deb ermay qilishar edi. Lekin ularni Alloh subhanahu va taolo xor zalil qildi. Bir necha yillar o'tishligi bilan fathlarni berdi Alloh subhanahu va taolo. Bularga ham munofiqlarga, din dushmanlariga Bizlarni hali Rom Qaysar Hiraql bularni mol mulklarni olishligimiz uzoq uzoq tuyulib arzimagan dunyo evaziga bizlarni jonimizni sotish etgandir. Lekin inshaalloh yaqinda biz ularni yana qo'limizga kirgizamiz. Ular hali uyalib ham qoladi. mo'min musulmonlarni qanchalik boy davlat bo'lgan paytida. Lekin qurbonlik beradigan lashkar sifati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek bo'lishligi kerak. Aytganlardek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni ma'ruza qildilar. Ko'zlar yoshga to'ldi. Qalblar qo'rqib g'amlandi. Shunda Sahoba aytdilarki, Rasululloh bu sizni alvidolashish ma'ruzingizga o'xshayapti. Bizga bir buyruqlar berib ketsangiz dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men sizlarni taraktukum alal bayza. Oqlikka tashlab ketyapman dedilar. Oqlikka ravshan, tiniq dinni ustiga kitob bilan tashlab ketyapman dedilar. Sunnat bilan tashlab ketyapman dedilar. Bundan kimiki ozgina boshqa yoqqa og'adigan bo'lsa halok bo'ladi dedilar. Va kimiki sizlardan yashaydigan bo'lsa ko'p ixtiloflar ko'radi. Shunda sizlar tanigan sunnatlaringni ushlanglar va meni xulafoi roshidinlarimni sunnatlarini oziq bilan ushlanglar dedilar. Va aytdilarki alaykum bit-ta'a o'zlaringga itoatni lozim tutinglar. Toatni lozim tutinglar, ibodatni lozim tutinglar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va in abdan habashiyan, agarchi sizlarning ustilaringga habashi qul amir bo'ladigan bo'lsa ham. Va mu'minning misoli kaljabalil anif dedilar. Mu'minning misoli bunnidan nuqta o'tkazilgan halqali bir tuya kabi dedilar. haysu maqida inqada. Uni qayerga yetaklasa yetaklanib ketadi. Va inuniha ustini ala sahratin. Agar uni cho'ktiriladigan bo'lsa, harsan toshda ustiga bo'lsa ham cho'kib ketaveradi dedilar. Bizlarni ham sifatimiz mana shunday bo'lishligi kerak. Avvalo toat, ibodat, itoat buni lozim tutaylik. Umar roziyallohu anhu aytdilar-ki, Ve illem neglibhum bit taati galabuna bi Agar biz o'zimizni toatimiz bilan ulardan g'olib bo'lmasak, ular bizlarga o'zlarini quvvati bilan g'olib bo'lib oladi dedilar. Demak biz ularga g'olib bo'lishligimiz uchun fursat bor. Toatimiz qo'lgan kelgancha bo'lishligi kerak. Shunda biz ulardan g'olib bo'lamiz. va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, qayoqqa yetaklansa, ana shu yerga ketishligimiz. Qayoqqa tashlansa, ana shu yerga tashlanishimiz kerak. Shundagina bizga Alloh subhanahu va taolo o'zini fathlarini, g'alabalarini inshaalloh nasib qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrlarida Madinada tug'ilib o'sgan bir kishi vafot topdi. Shunda Madinada vafot topdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Laytahu mata bighayri mavlidihi." Kosh bu tug'ilgan joyidan boshqa joyda vafot topsa edi dedilar. Chunki aytdilarki, kimiki o'zini tug'ilib o'sgan joydan boshqa joyda vafot topadigan bo'lsa, o'sha joydan to tug'ilib o'sgan joyigacha masofati joyini jannatdan unga o'lchab beriladi dedilar. Bizlar ham har qancha diyorlarimizdan uzoqlashar ekanmiz, ana shuncha bizlarni jannatdagi masofamiz, jannatdagi bizlarni mintaqalarimiz shuncha kengayib boryapti. Bu bizlarga sharafdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkadan chiqib ketayotganlarida Hazura degan joyda markablarining ustida turib, Makka ga qarab ki "Vallohi inni la a'lamu annaki ahab annaki khayru ardillah va habbu ardillah ilayya." Allohga qasamki, men bilamanki, sen Alloh subhanahu va taoloni eng yaxshi yerisan va sen menga Alloh subhanahu va taoloni eng mahbub yerisan. Agar seni qavming meni chiqarishmaganda edi, men sendan chiqmas edim deb chiqib ketgan edilar. Lekin fatih nasib qilganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib u yerda qolib ketmadilar. Bizlarga namuna bo'lishligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari tug'ilib o'sgan eng sharafli bo'lgan Makkada qolishni ravo ko'rmadilar, balki Madinada muhojir bo'lib vafot topib dafn qilindilar. U kishimni arqalaridan qolgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ummatning eng olimi, eng afzali bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin u kishi ham muhojir bo'lib hijrat diyorida o'zlarini jasadlarini qoldirdilar. U kishidan keyin Umar radiyallahu anhu ham muhojir bo'lgan hollarda, u kishidan keyin Usmon radiyallahu anhu ham, u kishidan keyin Ali radiyallahu anhu ham ularni hammalari muhojir bo'lgan hollarida bu dunyodan o'tib ketishdi. Bizlar ham inshaalloh ularni izidan boraylik. Inshaalloh Rasululloh sollallohu alayhi sallamdek xulofoi roshidinlar kabi muhojir bo'lgan holimizda dafn qilinaylik. Bizlarga farqi yo'q. Allah subhanahu va ta'ala'nın jannatiga hah Pokistondan, hah Afg'onistondan, qaysi bir joydan bo'lsa ham kirvosi bizga farqi yo'q. Jasadimizni qayerda bo'lishligidan bizga hech bir farq bo'lmasligi kerak. Bizlarning asl maqsadimiz, asl g'oyamiz faqatgina Alloh subhanahu va taoloning dinini oliy qilishlik. Faqatgina Alloh subhanahu va taoloni aziz bandalariga mo'min musulmonlarga izzatni qaytarib berishlikdir. Alloh subhanahu va taolodan hammamizga tavfiq berishligini, o'zini yo'lida sobit qadam qilishligini, rijollar kabi o'zimizni, aziz jonimizni Alloh subhanahu va taologa topshirishligimizni nasib qilsin. Va oxiru da'vana anil alhamdulillahi robbil alamin. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, hushyor bo'ling, hushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchilik yu johil qavmining bilan javob bering bir so'z, bir ohang bilan. Bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan qizchilik yu johil qavmining bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling dushmaningiz tayyordir xushyor bo'ling xushyor bo'ling dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling dushmaningiz tayyordir xushyor bo'ling xushyor bo'ling josuslarni jo'natar tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib Yavuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yar qilib, Casuslarını jo'natar tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yavuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yor qilib, dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, teyyar bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sofi qotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan, qaytarmoqchi siz Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, hushyor bo'ling, hushyor bo'ling.